إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Islamski ummet je također u današnje vrijeme iskušan ekspanzijom šehova. Ako tih ljudi, ili kako e, e, svojstva putem koji možemo poznati tu kategoriju takozvanih šejhova ili samozvanih šejhova, ili ljudi koji glume učenjaka, a to nisu, su sljedeća. Prvo svojstvo jeste što oni vole da ih ljudi tako zovu, da ih ljudi oslovljavaju e, tim, ovaj titulama. Da kažu šejh, učenjak ili kako, kako sam čuo na nekim radio emisijama, ovaj, uvaženi islamski autoritet. Predstavlja, znači, predavača i predavač to ne osuđuje. Kaže, uvaženi islamski autoritet. To se mora osuditi. Ti kao predavač to moraš osuditi. Ti nisi nikakav uvaženi islamski autoritet. Ti si predavač koji je tu došao da ljude savjetuje, da ih poduči, Ljudima, to prija, to im godi. Dakle, toj populaciji, toj kategoriji šejhova, takozvanih šejhova, godi kada ih neko tako zove. I čak se ljute ako ih neko ne nazove šejhom. Ako, ako ga zovne imenom. druga karakteristika tih ljudi, a za ovo smo krivi i mi daje, a krivi su i oni koji nas slušaju. Bezbroj puta sam upozoravao na na to da se ne pravi od daje, nikakvi šehovi. Šehovi su oni od koji su daje učili. To su šehovi, to su lema, jer time omalovažavamo tu titulu. Ako svakoga danas možete zovnuti šehom zato što je završio četiri godine fakulteta, onda smo omalovažili tu instituciju, instituciju šeha, učenjaka, alima. A onda s druge strane slijepo se vežemo za njega. Jer ako umislimo sebi da je neko šejih, slijepo se vežemo za njega. I sve što nam on kaže mi, mi postupamo u skladu sa onim što nam je rekao. I postupamo u skladu sa njegovim upustvima. Druga karakteristika tih ljudi jeste da imaju odgovor na svako pitanje. Kod njih nema nejasnog pitanja, nema dileme. Nema ne znam. Kod njih ne znam nije pola znanja kao što kažu u prvim generacijama, nego je kod njih ne znam sramota. I imaju odgovor na svako pitanje. A koliko to može biti pogubno, također ću vam navesti primjer sa jedne radio emisije. Znači, neću nikoga imenovati, neću govoriti o imenima, nije to ni bitno. Jer to u svemu ovome nije bitno. To je najmanje bitno. Čovjeka pitaju da li Da li mu je poznato ili da li zna na koji način je poslanik sallallahu alaihi ve izražavao saučešće onome kome je neko u porodici preselio? Kaže, nije mi poznato da ima išta od poslanika sallallahu alaihi po tom pitanju. A svako od vas koji je čitao Hisnul Muslim ili neku drugu knjigu zna da ima ima način izražavanja inna lillahi ma ahaza wa lahu ma a'ta wa kullu ili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ali dakle kad čovjek se postavi u poziciju šejha i on mora odgovoriti na svako pitanje. Nužno će se desiti da će doći pitanja na koja će on fuliti odgovor. Da će pogrešan odgovor i odveće ljude u zabludu. Bolje ti da kažeš ne znam. Ne znam. Ili da kažeš onome koji, e, koji sakuplja pitanja, na ovo pitanje ne mogu odgovoriti, na ovo... Ili da kažeš u mikrofon, imaju neka pitanja na koja ne znam odgovor, savjetovat ćemo se, tražimo odgovor, pa možda u nekoj od narodnih emisija dam odgovor. Ali je najbolje da se ne otvore uopće vrata pitanjima i odgovorima. Jer ne znaš šta su ljudi pripremili, kakva su pitanja pripremili, a ti sigurno nisi spreman, da daš kvalitetne odgovore. Treća karakteristika takvih jeste da nikada znanje ne pripisuju učenjacima. Nego su u njihovim odgovorima, u njihovim predavanjima, u fokusu samo oni. On je dao mišljenje, on misli, on smatra, a uvijek ističe to ja ili on. Da se razumijemo, pripisivanje znanja islamskim učenjacima nije nikakvo dobro od sebe prema učenjacima, nego je pravednost. Koju je Allah Želešanu naredio u Kur'anu. وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ za kurba. A kada govorite, govorite pravedno, pa makar se radilo o bližnjima. Ti time činiš samo pravdu. izvršavaš pravdu kada kažeš da si tu fetvu ili to znanje naučio pred tim i tim. I ističeš pravu, ističeš ovaj, pravu osobu, ističeš pravu stranu u svemu, u svemu tome. I šta je tu problem? Misliš da će te ljudi uvažavati kad ti znanje pripišeš sebi, a sutra saznaju da si prepisao od ovoga ili onoga. Tek ćeš tada biti izložen samoti. Gledajte, imam šafija. Ko je on bio u ovome umetu? Alim bez premca. Kaže jedne prilike, وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيَ مِنْهُ شَيْءٌ Volio sam da su ljudi, ono baš srčano, jer vud je srčana ljubav. Volio sam iskreno da su ljudi ovo znanje uzeli od nekoga, da su ga naučili. da se ništa od tog znanja ne pripiše meni. Ali Allah je htio da se to znanje pripiše njemu, jer je on bježao od toga. Allah je htio da mi danas spominjemo mama Šafiju, mama Malika, Ibn Tejmiju, mama Ahmeda, i Ebu Hanifu i druge učenjake. Zašto? Zato što su ti ljudi bježali od toga da se njima nešto pripiše. Ali Allah Želešanu u takvima ljudima ukazuje ugled. I oni su ostali poznati. Kada je imamu Maliku rečeno da svoju muetu, u stvari da ne piše svoju muetu, jer ima puno drugih mueta koje su napisane u isto vrijeme, kaže ono što je radi Allaha će ostati. Za koju mi muetu danas znamo, samo za muetu od imama Malika, ne znamo ni za jednu drugu muetu. Iako je u isto vrijeme, u njegovo vrijeme su postojali drugi učenjaci koji su pisali istu knjigu sa istim imenom, ali mi ne znamo ni za jednu drugu movastu. Pa gledajte Rijadu Salihin. Šta je u stvari Rijadu Salihin koji je napisao Imam Nevevi? To je zbirka hadisa, već poznati hadisa. Iz poznatih zbirki. A odakle toliko, odakle toliki beričet u toj knjizi? Jer je čovjek bio iskren kad je tu knjigu pisao. Dakle, sakupio je hadise po poglavljima, kako ljudi ne bi kako bi ljude sačuvao toga da oni tragaju i traže gdje se koji hadis nalazi. Podijelio je po poglavima i onda uzimao iz ovih vjerodostojnih zbirki i uzimao je uglavnom vjerodostojne hadise. A što je ta knjiga prihvatljiva? Što je prihvaćena u cijelom ummetu? Zato što je njen autor bio iskren kad je pisao tu knjigu. A s treće strane, Allah Želešanu u Kur'anu teško prijeti onima koji vole da se hvale nečim što nije njihovo. Što nije od njih. فلا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب Nemoj misliti da će se sačuvati kazne oni koji se raduju onome što im je dato i koji vole da budu pohvaljeni za ono što nisu učinili. Takve kaže, žestoka kazna. Ovaj ajet, iako je objavljen povodom ehlu kitabija, on se odnosi na svakoga onoga koji voli da bude pohvaljen za nešto što nije uradio. A kad se čovjek kiti tuđim znanjem i kada ga sebi pripisuje, onda on potpada pod značenje ovog ajeta. Ako suprotno razumijevamo ovaj ajet, Znači onaj koji voli da bude pohvaljen zbog nečega što je uradio, nije, njegov postupak nije pokužen. I to je nagrada za čovjeka na ovome svijetu. Ako nije radio radi toga, svakako. Ako si nešto uradio i voli da budeš pohvaljen zbog toga, to nije pokuženo. Ako nisi radio radi toga. I to je nagrada još na ovome svijetu. To je radost za vjernika koju će ugledati još na ovome svijetu. I četvrta karakteristika ove grupe ljudi, onih koji glume učenjake, izigravaju učenjake, jeste samohvala, samoisticanje i skretanje pažnje na sebe. Ako ne znanjem, onda ili atrakcijom, prave od svojih predavanja atrakcije, show, da bi zabavili ljude, da ih na takav način privuku, i da privuku njihovu pažnju. Ili, dakle, iznimnim mišljenjima da dođu sa stavom i mišljenjem kojeg nikada niko od islamske uleme nije iznio, niti je bio tog stava, niti je bio takvog mišljenja. Ili omalovažavanjem i obezvrijeđivanjem drugih kako bi on ostao u centru pažnje. A onaj ko radi toga uči vjeru, onaj ko uči vjeru kako bi imao pristalice, kako bi ga ljudi nazivali šehom kako bi se ljudi okupljali oko njega, taj ništa nije razumio od ove vjere. On iz početka treba da uči vjeru. On iz početka treba da uči vjeru. Poslanik sallallahu ve sellem za takve kaže Men ta'allama al-ilma li bihi al-ulama wa li yasrifa wujuha nas ilayhi fa Onaj koji traži znanje da bi se raspravljao sa učenjacima da bi se isticao pred učenjacima, da bi se dokazivao pred učenjacima i da bi privukao ljude sebi, on je u vatri. On je u vatri. Treća vrsta neznanja koju podrazumijevamo sa ovim neznanjem kojeg smo spomenuli naprijed je omalovažavanje islamskih učenjaka. I to također ima svoje forme. Prije svega omalovažavanje ili podcjenjivanje potrebe za njihovim znanjem i njihovim iskustvom i njihovim savjetom. Nikada se nije dogodilo da je islamski umet podcijenio ulemu koju ima, a da ga nije zadesila nevolja. Ne treba nam bolji primjer od skupine Haridžija, koju poslanica od Oselem kad opisuje, opisuje kao velike pobožnjake. Šta više to ima shabima prezirat ćete svoj ibadet kada budete vidjeli njihov ibadet. Subhanallah, toliki pobožnjaci. Čak veći od ashaba u, u toj vanjštini, u vanjskoj formi. Ali kaže poslanik sa selem, izlazit će iz vjere brže nego što strela iziđe iz, iz luka. I ako bi ih streo, ubijao bi ih kao agi, i semud. Znači njihov primjer. A šta je glavni problem kod njih Što su omalovažili znanje ashaba radi Allahu A svoje znanje precijenili. Ove podcijenili, a sebe precijenili. I onda se dogodila velika nevolja za islamski umet, velika tragedija, katastrofa, kako je god nazovete, nećete, nećete pogriješiti. Desila se smutnja među najboljim ljudima. I ne samo to, desilo se krvoproliće. Desila se, desilo se međusobno ubijanje među, među najboljim ljudima u ovome umme ashabima. Samo da vam opričam jedan slučaj Zubeira radijallahu anhu. Kada se sreo sa Alijom na poprištu borbe. Kaže mu Alija, sjećaš li se Zubeire? Kada smo se jednom sreli u Medini i kad si se ti nasmijao, a poslanik sallallahu alaihi sallam te pita što se smiješ Zubeire? Što mu se smiješ? Kaže, zato Allahu poslaniće što volim ovoga čovjeka. A poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, ti ćeš prema njemu učiniti veliku nepravdu. kada je čuo ove riječi Zuberi, napustio je borbu. Okrenuo je leđa, napustio je borbu i prilikom napuštanja poprišta pogodili su ga monafici i ubili. Pogledajte smutnje. To je ogromna smutnja. A zašto? Zato što su podcijenili znanja ashaba. Koliko je njihovo znanje bilo, govori samo činjenica da je Abdullah ibn Abbas samo jednom raspravom sa njima uspio vratiti 20.000 tih ljudi. Vratiti ih među, vratiti ih na selamet. Samo jednom raspravom. A ubijeđen sam da, je islamski, da su muslimani danas svjesni potrebe za znanjem islamskih učenjaka, koji su još živi među nama, i da ih pitaju, da se vraćaju na njih, bili bi izbjegnuti mnogi problemi i mnoge smutnje. Sve to, dakle, je rezultat omalovažavanja potrebe, a to je prvi, prvi oblik, dakle, omalovažavanja učenjaka. Drugi oblik omalovažavanja učenjaka koji u stvari znanje, jeste omalovažavanje njihovog znanja. Da njihovo znanje, dakle, smatramo prostim. Kažem, on zna samo to i to. On se bavi samo tim i tim pitanjima, a krupna pitanja ummeta, to ćemo dati odgovor na to. Jer islamski učenjaci se zabavili samo tim i tim. I to je podvala koja je na islamskom umetu. Nije tačno islamski učenjaci su se zabavili svim pitanjima. Samo ima oni koji su se više fokusirali na ovu ili onu oblast. Ali znanje ne izlazi iz njihovih, e, iz, iz okvira onoga što oni kažu. A čak neki od njih su objedinili sve vrste znanja. E sad zamislite, kada potisnete islamske učenjake, zbog toga što neko smatra da oni nešto ne znaju, da oni ne poznaju našu situaciju, onda kome prepuštamo, kome se bacamo u, ruke, bacamo se u ruke neznalicama, koji onda dolaze sa fetvama, koje nikada niko u ovome umetu nije, nije donio. Onda imamo fetve o, dakle, izolaciji, fetve o e, konfrontaciji sa drugima, fetve o zatvaranju određene grupe ljudi u, na određeni prostor, bez ikakvog dakle, dijaloga sa drugima, onda imamo fetve o pravljenju nekakvih posebnih džamija u kojima će se sprovoditi takozvani sunnet, ja kažem takozvani jer to nije sunnet Allahog poslanika, sunnet Allahog poslanika je da se iziđe među ljude, da se s ljudima komunicira, da se ljudima objašnjava vjera, jer zašto je ova vjera? Da bi se zatvorilo pet i deset ljudi u određenu kuću i stalno jedni druge podučavali, jer zato ta vjera, ta vjera je poslana svima ljudima i Allah će nas Želešanu na kraju krajeva pitati jesmo li tu vjeru dostavili. Nema više poslanika, nema više poslanika da oni za nas rade tu, tu, tu obavezu, da, za nas, da, da umjesto nas izvrše tu obavezu. Sad je ta obaveza na našim plećima jer smo mi sedbenici zadnjeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi Kada potisnete istinsku ulemu i svega ovoga, onda se pojavljuju ovakve fetve. Onda se pojavljuju fetve da se Bajram panja u planinama, kao što se desilo u Zenici, što dakle se nikada u islamskom umetu nije dogodilo. Kaže, pa dobro, mi se ne slažemo. Nije to neslaganje, braćo, to je zabluda. To se, stvari se moraju nazvati njihovim pravim imenom. Od tih zabluda islamski umet ne može naprijed. Mi smo se zabavili tim zabludom. Te zablude nam ne daju da idemo dalje. Jer nas one koče, one nas zaustavljaju. I treća vrsta omalovažavanja i ponižavanja islamskih učenjaka jeste omalovažavanje njihovi ličnosti. A onaj koji ko omalovaži učenjaka, on je i poslanika sa Jer je učenjak nasljednik Allahovog poslanika sa prema riječima samog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A u hadisu, Allah Želešanu u hadisu si kaže Men aza li walijen fakad azentuhu bil harb. Ko uzemiri moga prijatelja, ja mu objavljujem rat. Kaže imam Ebu Hanifa, imam Šafija, ako taj veli, odnosno Allahu prijatelj, nije učenjak, ja ne znam ko je. Znači onaj koji objavi, ko, ko uznemiri učenjaka, Allah objavio, Allah mu objavljuje rat. I to također se smatra omalovažavanje. I četvrta vrsta neznanja koju podrazumijevamo sa ovim što smo, što smo unaprijed, naprijed kazali, jesu besplodne rasprave koje nisu utemeljene na znanju. Rasprave koje vode ljudi koji nedovoljno poznaju tematiku u, u vezi s kojom se raspravljaju. Ako se rasprava i vodi, a ona nije poželjna, vode je učeni ljudi. Ljudi koji poznaju prije svega samu temu, znaju način na koji će voditi raspravu i imaju u vidu korist i štetu. Da li ta rasprava u datom momentu donosi korist ili štetu? Jeste, postoje problemi danas. Ne možemo, zatvoriti oči pred njima. Postoje problemi i razumijevanje i među Ali te probleme usložnjava i to što vi koji slušate daje također ulazite u ova problematična pitanja. I vodite rasprave koje na kraju jedino što donesu jeste neprijateljstvo, tvrdoću srca i badete onako, možemo kazati, siromašan. Čak i ono što imamo od ibadeta ne izvršavamo ga kako treba jer smo zaokupljeni tim nekakvim velikim stvarima za koje nas Allah Želešanu neće pitati. Dešava se da ljudi, dakle, hodaju između dajija i nekada namjerno pogrešno prenose informacije. I kažu, ovaj je rekao za tebe to i to. A laže, kako bi se dodvorio svome takozvanom šejhu, a kako bi ovoga opanjko i kako bi se on pokazao kao njegov vjerni sluga. Jel, jel se time dijelom postiže Allahovo zadovoljstvo? Ako se njih dvojica i ne slažu, pusti njih dvojicu neka to rješavaju. Nemoj ti biti nikakav gluhi telefon između njih dvojice. Ako ti je baš stalo da se oni pomire, da jedan o drugom lijepo misle ili da na kraju krajeva na ljudski način rasprave o tome, onda prenesi ovome ili onome, on hoće s tobom razgovarati, a nemoj biti od onih, od onih prvih. Dakle, s ovog mjesta pozivam sve nas da se svak od nas bavi onim za što će biti pitan na sudnjem dan. Kada se ljudi budu bavili onim za što će biti pitani, bit će red. A kada se budu bavili onim za što neće biti pitani, što nije njihova odgovornost i što na kraju krajeva nije njihova ni sposobnost, onda nastupa nered. Kada se zubari budu bavili fetvama, a muftije stomatologijom, onda će u ovome društvu biti nered. Neka se svak bavi svojom, svojom, svojim poslom. I to će za sve nas biti dobro. Nije nikakva blagodat, braćo, biti na nekakvoj poziciji davati ljudima fetve. To je odgovornost pred Allahom Đelešanu. Nemojte to gledati kao nešto što je, što je dobro. Jer onaj koji govori, evo ja prvi koji govorim večeras u ime Allaha, jer govorim u ime Allaha. U njegovo ime. I teško meni, i teško svakome onome. Zbog toga. Ukoliko tu, tu obavezu ne izvršavamo onako kako to traži naš gospodar od nas. I nemoj se zalijetati, imamo dovoljno grijeha, dovoljno smo skrhani i opravani grijesima da nam nije potreban i taj dodatni grijeh. Da se bakćemo onim što nam neće donijeti nikakvu korist u najmanju ruku, a sigurno će nam donijeti i nama, i muslimanima, i našoj zajednici donijeće štetu. E to su te, dakle, to je to neznanje o kojem sam večeras htio govoriti, molim uzvišenog Allaha Želešanovu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas uputi na ono što je dobro za nas, da ovaj govor i ove riječi budu dokaz za sve nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, da nas poduči onome što ne znamo i da nas učini iskrenim u našim riječima i djelima i da nas zajedno sa našim poslanikom sallallahu alejhi okupi u džennetu Firdevsu. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم